Reka ndamutse abo bose bariko rakurikira Radio Skole ndarakura ndabahe nikaze muri ano makuru mu rurimi rw'ikirundi twabateguriye nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Umukuru w'igihugu Petero Nkuru nziza yaripfurije umwaka mushasha urunani rw'amashira hamwe y'abarimyi bakorera mu mirima y'ibiri ku mutumba wa Rutanga komine gashikanwa intara ya Ngozi kuri uyu wa gatatu ibyo bikorwa bikaba ngo bizobera no mu zindi ntara icyenda zirimo amashyirahamwe amwe nkayo ubushikiranganje bw'indero bwaratanze umuco ku ngingo iherutse gufatwa ku bijyanye n'ibyigwa byo gutsimbataza ubumenyi ku banyeshuri byo bita kurudo renforcement mu iteko nshikiranganje nimero amajyana atandatu na cumi agakoni gashinze mirongo ine na rimwe ryo ku wa cumi na rimwe nzero uyu mwaka ubushikiranganje bw'inderero bwishimikije ibyasabwe n'inama turasire kubaha ikaze twari kubabwira mu ncamake umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza aripfurije umwaka runani rw’amashyirahamwe y'abarimyi bakora mu mirima yiwe iri ku mutumba wa Rutanga komine gashikanwa intara ya Ngozi kuri wa gatatu ibyo bikorwa bikaba bizobandaniriza no mu zindi ntara icyenda zirimo amashyirahamwe nkayo ni inkuru ya mugenzi wacu Juvenal Barenga ari hari Ngozi ako ni karangwa ku mutumba wa rutanga muri komine ya gashikanwa mu ntara ya ngozi ahasanzwe hari imirima y'umukuru w'igihugu mu gihe aramutse agirira umunsi mukuru w'umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abanyagihugu amajana indwi na mirongo itandatu n'umunani bahurikiye mu runani rw'amashyirahamwe mirongo ibiri n'icyenda asanzwe afasha mu mirima y'umukuru w'igihugu iri kuri uyu musozi nyene urongoye urwo runani Eliane Nyabenda akaba ashima akamaro ko kujya mu mashirahamwe hamwe ko ngo kurima no korora kijambere bisanzwe bigirirwa muri iyo mirima y'umukuru w'igihugu baca baja kubikorera mu miryango iwabo ikindi ngo bungukira mu mashirahamwe ngo ni ugufatana mu nda kuko ngo inyakamwe inyaga imwe akamaro k'amashirahamwe karemezwa kandi na musitanteri wa komine yagashikanwa Gashikanwa Jeanne Françoise Ndayiragije aho avuga ko kuja mu mashirahamwe byatumye abanyagihugu arongoye bijukira imigambi y'iterambere mu ijambo ryiwe ujejwe imigambi y'iterambere mbere y'umukuru w'igihugu Sergio Ngendakumana ku izina ry'umukuru w'igihugu akaba yasabye abo banyagihugu bahurikiye mu mashirahamwe kubera akarorero abandi batari mu mashirahamwe mu korora no kurima kijambere gutyo nabo babonereho kuyahurumbira mumenya rero ko ibirori by'uwo munsi byasozerewe no gusangira imfungurwa n'ibinyobwa ibyo birori nk'ibyo nyene bikazobera mu ntara icyenda zisanzwe zirimo inani z'amashirahamwe nk'izo mugashikanwa mu ntara ya Ngozi ni juvenali barenga ku bwaradiyo nderagakura juvenali barenga tukaba tumushimiye mu gisata cy'indero ubushikiranganje bw'indero bwaratanze umuco ku ngingo yerutse gufatwa ku bijyanye n'ibyigwa byo gutsimbatariza ubumenyi abanyeshuri byo bita cour do renforcement mu rurimi rw'ifarasa mu iteko nshikiranganje nimero amajana atandatu na cumi agakoni kashinze mirongo ine na rimwe ryo kuwa cumi na rimwe nzero uyu mwaka ubushikiranganje bw'indero bwishimikije ibyasabwe n'inama shikiranganji yo kuwa cumi n'umunani imyandagaro umwaka wa 2016 ukaba umenyesha yuko ibyigwa byo gutsimbatariza ubumenyi abanyeshuri bitorenza iminsi ibiri mu ndwi kandi bikamara amasaha abiri gusa muri iryo teko nyene ubushikiranganji bw'indero burabuza abigisha bakoresha uwo mwanya mu gutanga ibyigwa bishasha canke kwimuza ibyo bigishije iryo teko kandi riratomora ko igihe ibyo byigwa vyotangwa abigisha bategerezwa kuba bari mu ishuri kandi ngo ntibirihishwe ubushikiranganji bw'indero bugasaba abarongoye inyigisho mu ntara mu makomine kubahiriza ishigwa mu ngiro ry'iryo tegeko iryo tegeko rero rikaba rigenga amashuri yose yaba ya leta canke ayabigenga ubukene bw'ibitabo byo mu mwaka wa mbere w'inyuma wa shure shingiro amadeni shure riheraniye abarironsa ibifungurwa hamwe n'inkwi zo kinjika imfungwa z'abanyeshure ziva kure ni zimwe mu ngorane zihanze ishure ryisumbuye rya Nyabitare ryo muri commune Gisuru mu ntara ya Ruyigi umuyobozi w'iryo shure mfata vyanka Jean akabimenyesha mu gihe igice cya kabiri cy'umwaka w'ishure 2016 2017 catanguye kuri uwa mbere Jean mfata vyanka irasaba ubushikiranganje bw'indero kubafasha guterura umuti izo ngorane cyo cya kabiri cy'uyu mwaka wa 2013 cyatangwaye neza cyane keretse yuko no kuri iryo shuri nyene hariho ibice bibiri hariho igice cy'inyisho za kera ni ukwitangira sisiteme hamwe n'igice cy'inyigisho za none ni ukwita novo sisiteme posite fondamentale ku nyigisho za kera rero nta ngorane nyinshi nohavuga kiretse yuko ku nyigisho za none novo posite fondamentale aho turaronka ibitabo ntibiraboneka muri rusange rero turafise ingorane yo kugaburira abanyeshuri bwa mbere ko leta ubwo itanga iruke cyane turafise kandi amadeni menshi atararihwa y'abazanye ibyo gufungurira abanyeshuri imoteri inyugitoro cyinshi cyane imodoka ya yama yapfuye buri mwanya hariho ikibazo kandi c'amazi hamwe n'ikibazo c'inkwi kuko ziva kure cane ivyo dusaba ubushikiranganje bw'indero n'inyigisho ni uko bwodufasha gutorera umuti ibibazo vyose tugejeje gushikiriza turabandanya nano makuru igikorwa co kumenyesha abigisha ku mwaka ku mwaka amanota bageze ko biciye ku butumwa bugufi bwa telefone ngendanwa burungikwa n'ikigo kijejwe gutekaniza akazo z'abakozi ba leta ONPR abigisha batari baki bo mu ntara ya ngozi ngo ntibagitahura neza bivugwa na Nitonde Desire umuyobozi w'inyigisho muri yo ntara akabasaba asaba ico kigo gutekanya ugwandiko gwerekana neza inge nabo bigisha baharurirwa kugira babitahure akamo twaragatewe na kirya kigega ONPR kandi ako kamo twarakitabye kuko twararungitse intombe z'abigisha basanzwe baziganirizwa muri icyo kigega akarusho twabonye izo ntombe twatanze zigira nuko nk'uko twagiye turabibona twatanze intonde badusabye ko dushirako n'amanimero ya telefone akarusho twabonye nuko uko umwaka utashe baheza baraturungikira akamesaje muri telefone katwereka ibijyanye no kuziganya kuziganirizwa akazoza vyacu aho bigeze kuko baratwereka amanota tugeze ko buri mwaka buri mwaka gutyo umunywanyi agaca agenda ariko arabona ibijyanye no kuziganya ziwe nta kiya kigega aho bigeze n'uko bigenda bitera imbere turabyakira tukabona ayo manota ariko si bose baheza ngo bace bategera icyo ayo manota avuga ico asigura akamo twotera ONPR nuko twoyisaba ko kujya bagiye barabigira aboheza bakagwiza amanama yo gusigurira abanywanyi kugira ngo bamenye ukuntu baharurirwa ibi bijyanye n'ama amanota ayo manota ukuntu bayaharura canke ico mbona mbere coba ciza bagategekanya urwandiko rwerekana neza ingene bategekanya guharura ingene baharurira umwe wese hanyuma izo mvandiko bakazirungika mu ntara ndetse mbere no mu makomine kuri uyu mwitwarariko wabo bigisha bo mu ntara ya ngozi twashimye kugaruka ku muco watanzwe na sendazirasa philippe ajejwe kumenyesha amakuru mu kigo onpr akaba yameje yuko amanota ico kigo kimaze iminsi kimenyesha abanywanyi bacu kibishije kuri telefone ngendanwa ari ayo kubamenyesha amafaranga abageze ko gushika ubu ayo nayo ukayatora ugwije ayo manota n'amafaranga 45 kurikira philippe sendazirasa yaganira na mugenzi wacu claver hakizimana ajya amanota ni amanota aba ku makotizasiyo abakozi bamaze gutanga onpr yatanguye gukora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi kuba ajya amanota rero tuyatanga gutatu ubwa mbere dutanga amanota ajyanye nuvuga n'igice cyangwa periyode onpr itari bwabeho imbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi amanota agira kabiri ni amanota aronswa umunywanyi wese wa onpr ni ukuvuga umunywanyi wese ko acaronka amanota amajana abiri bibiri na mirongo umunani amahera mirongo ine n'atanu nk'uko bishika kazoba agenda muri uwo mwaka azisha amenya ati muri uwo mwaka mwaka ngiye mfise amafaranga angana uko ubwo butumwa bwatezwa kuronka bose mugabo turamaze kumva ko hariho abataronka ubwo butumwa ho bigenda gute ubwo butumwa abataburonse twebwe twari twaratumye kuturandika n'amakete mu madirection provinciale d'enseignement mu ma service yose arimwe abanywanyi ba ONPR yuko boturungikira amanimero matricule yabo hamwe n'amanimero ya telefone portable ababigize rero kuva mu mwaka uheze bararonse ubutumwa n'ababigize muri uwo mwaka bariko bararonka ubwo butumwa tubonyeho n'akanya ko gusaba abandi bose bataraturungikira amanimero matricule n'amanimero do telefone portable yabo ko biturungikira ku buryo mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi nabo nyene bazoronswa ubwo butumwa hariho n'abashobora gushika bakabona bati imyaka dukoze ntihuriranye n'amanota ah, baturungikiye bo kwifata gute abo rero boca baza ngaha muri UNPR bakandika abo turashaka kubatunganiriza neza ko mbere imbere y'uko baja muri pansiyo hari urupapuro tubasaba rwitwa decision de regularisation de la ubwo rero niko hanini duharurirako mu gusozera ano makuru leta y'u Burundi ngo yari ikwiye kugira umwihwezo wishigwa mu ngiro ry'umugambi wo gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara Jean de Dieu Mutabaza arongo umugambwe utavuga rumwe na leta Radebu amenyesha yuko byufasha gukosora utunenge tumwe tumwe twibonekeza gutyo uwo mugambi ugende neza gusumba akaba abivuze mu gice cya kabiri cy'uwo mugambi cyaraye gitanguye ujya mugambi leta iriko irashira mu ngiro umugambi wavuye mu biganiro hagati y'abakozi ba leta n'abakoresha ba leta nyine hama rero barumvikana ingene bazowushira mu ngiro bumvikana ingene bazowushira mu ngiro basanze hariho abatazoronka bwa burusho bwo mu mpera z'umwaka bita anale n'ubundi basanga hariho n'abandi bazoburonka bafatiye ku rugero rw'umushahara harimo umushahara w'abigisha ni ibintu byavuye mu mwumvikano biriko birashigwa mu ngiro mugabo icyo ni ukubwira hariho bamwe ujya mugambi ushavuje abo ni bamwe batakironka ubwo burusho bahora baronka kera n'abandi unezereza mugabo n'ibintu byavuye mu mwumvikano je ndiva yuko uwo mugambi ukeneye icyo bita evaluation muribuka neza yuko hariho nk'imigambi leta yagiye irafata mugabo bajeje ku evaluation bagasanga hariho nk'ibitagenze neza hariho nk'umugambi w'ivya sharuwa zero hariho umugambi wo gushira amatungo ya leta y'igisata cikawa mu minwe y'abikorera utwabo hariho uwo mugambi wo kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara iyo haheze rero ikiringo baraheze bakagira icyo bita evaluation bakaraba yuko ingingo bafashe ari nziza ubu rero twebwe icyo twifuza nuko hoba evaluation kuri iyi ntambwe ya kabiri bateye niyahera umwaka uza tuze tugire evaluation turabe yuko vyobandanye uko biriko biragenda ubu ni no kuri iryo jwi rya Jean de Dieu mutabazi turangirije ko amakuru tweko turabashikiriza twadushimwe mwe mwese mwakurikira dukurikiranye nkashimira na Petro Craven zindukiye ko aramfasha muhinga bw’ibyuma mwari murashikizwa na Isaie Minani reka tubipfurize umunsi mwiza